Azərbaycan daxil olsun. Sonra yaz gələndə, yaz gələndə Azərbaycan İslamı qəbul edir, fəth olunur və girirlər Azərbaycana. Və Azərbaycanda həqiqətən böyük alimlər olub, həddinə artıq böyük alimlər. Və bu sakçı bizdə qardaş var, aspiraturada Azərbaycan İslam alimlərinin ə, e, e, yəni <clears throat> həqiqətən Azərbaycan İslam alimləri haqqında bəhs aparır və elə alimlər gördük ki, yəni dəhşət bir alimlər olub Azərbaycan vaxtı üçün İslama xidmət edən. Onların əl işləri də itib, batıb, yoxdur, adları da tanınmır. Ə, ən belə məşhur olan Azərbaycan diyarından çıxan alimlərdən də biri Kütub-u Sittənin sahibi İmam İbn-i Mac Əl-Qazvini. İrandan olub, değil mi? İrandan olmuyor. Çünki Qazvin həqiqətən Azərbaycan torpaqlarından biri olub. Bəli, bu Azərbaycan torpağı olub vaxtı ikən, Əl-Qazvin. Və Əl-Qazvin nəinki Azərbaycan torpağı olub, tarixdə, qədim tarixdə Azərbaycanın paytaxtı olub. Əl-Qazvin. İbn-i Macədə oradandır, Qazvindəndir. Bu sadəcə İran torpağında yerləşir, həmin məntəqə Qazvin diyarı. Aydındır. İbn-i Macə Qutub Sittə, 6 kitabın axırıncısı var, 6-cısı. Hədis alimi, imamı, bəli, həmin o diyardandır. Və ətrafımızda maşallah qərarı Səmərqəndi, Səmərqəndi İmam Buxari, Buxara, ə, İmam Dərimi Rahimullah, və Türkmenistan qonşumuzdakı İmam Ənnəsai və Tirmili, Sicistandakı İmam Muslim hamısı ətrafımızda. Yəni, buradan böyük alimlər çıxıb həcc alimləri. Həmçə Azərbaycandan böyük alimlər çıxıb, həddindən artıq böyük alimlər çıxıb, usul fiqdə əsasən, usul fiqdə ən çətin maddədir. Maddələr arasında böyük alimlər çıxıb. Böyük adlar var. Bəli, bəli. Həmçinin ə, e, təfsir alimləri var. Misaqçı e, qardaş Əslanturada onları bəhs edir, onları üzə çıxardır. Azərbaycanın qədim İslam alimləri. Ve biz ki burada e, Kur'an'ın bütün qiraətləri olur. Və günlərin bir günü mən Azərbaycanlı, qarşısına Allah bilir, ehtimal ki, Azərbaycanlı olub. Gəlir dənə yerə məntəqəyə və qonaq qalır orada. Səhər tezdən namaza gələndə görür ki, imam namazda bir ki, Hələ təkə hadisun vaşiyə Ucuhun yevməidin xaşiyə Bu xələf rivayəti, Nəfi rivayəti, Qalın rivayəti, Aydın başqa rivayətlərdir. Sabit, sabit rivayətdir. Sabit rivayətdir. Peyğəmbər sallallahu gələn rivayətlərdən biridir. Bu da ancaq nə işdir? Həl ətəkə hadisul ghashiyə. Ucuhun yevmə idin xaşiyə. Ancaq Hafsan haqqında rivayət işdir. Onda da rivayətlərin adları həm təyin olmamışdır. Ancaq o imamlar həyatda idi, dünyada idi. Fəngin Şəfirə ilə gəlirdilər. Ancaq rivayətlər çatmışdı Peyğəmbər sallallahu bizim diyara. Qazır Azərbaycanlığını göstərir ay yalançı, ay belə, belə Quran oxuyarlar, bacarmısan, çıxmısan qabağa. Nəysə, onu tuturlar, döyürlər orada. O da geri şikayət edir. Dəlilləri yığılıb gətirir ki, bəs məni döyüblər. Dava düşür, i, qılınç, bıçaq, xəncər, iqan tökülür. Və Osman bin Affana məktub gəlir ki, bəs qırırlar burada, Quran üstündə. Qirayətləri yığ bir dənə Quran ilə, Hafs anasını rivayət ilə. Yəni, mənbəyi Azərbaycan oldu. Şeyxdən dedik ki, şeyx bu bizim üçün qəbahətlidir, yox, bizim üçün şərəfdir. Çünki <laughs> Göstərir ki, diyarı olub, yəni Quranın, elmin, hədisin, mənbəsi olub, aydındır. Və bu bir hadisə, tarixi hadisədə olmalı idi, qədərdir. Hə? Bu hadisə nə təşbihçilərin rəddiyədir. Nədə? Təşbihçilərin rəddiyədir. Nə məsələ? Quranın. Çünki təşbihçilər Quranı İslam bilər, hesab eləmirlər. Yəni Quran əhalisi, müsəlman hesab eləmirlər. O başqa hə, məsələdir, ona da qaydarıq. Yəni, bura təbii ki, fəth olunub. Bura təbii ki, fəth olunub və İslam e, diyarı kimi bura fəth olunub və açdı və s. Və sonra nə baş verdi? Sonra e, qəbilə davası başladı Azərbaycanda. Qan töküldü və s. Nə, nə, o, bu, bu, belə, elə. Və məktub getdi xəlifə şəhsi Osman bin Affanın dövründə artıq Quranın yığılması əmin oldu. Bütün Quranlar yığıldı. Bütün Quranlar məməzə, hərəkətsiz idi. Bilmirsən, ələm təra keyfə fəalə rabbuka bi ashabil fil yoxsa ələm yara keyfə. Bilmirsən. Onu yalnız, yalnız bilənlər oxuya bilirlər. Hərəkə yox Quranda. Və hərəkə qoymamaqda məqsəd o idi ki, çünki 10 də rivayət var bizdə. Hamısı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sabitdir. Hərəkəsiz onların onun da oxumaq olur. Onu da bilirlər kimlər? Mütəxəssislər, qarilər, qurdalar, aydınca hafizlər. Və onlar e, tələqqin yolu ilə, bilirsə ki, Quran tələqqin yolu ilə gəlib, yəni dildən bilə oxuyurlar və Quranın e, metnine bakmakla bilirler ki, burada yedi yoksa tədi. Və o yerlərdən biri, misal üçün, Ələ innə lillahi mə fis səməvəti vəl ard, qad ya'ləmu ma əntum aleyhi ve yevmə yurcaunə ileyhi hafz anasın rivayət edir. Və yevmə turcaunə ileyhi hafz an e, şöbə rivayət edir. Fikir ver. yedi, birində sıdı. İkisi də sabiti Peyğəmbər səsindən. Aydındır. Və quralar bilirdilər. Aydındır. Həmçin nöqtələr yox idi. Bilmirdin sıdı yoxsa yedi. Nöqtələr də yox idi, hərəkələr yox idi. Və deyirlər ki, ay xəlifə, cəmat qırır, dağıldır burada, xüsusən əcnəblər, yəni biz səbəb olduq və xəlifə məcbur oldu, yenə də bütün Quranları yığdı, hərəkətsiz və şəkil, e, nöqtəsiz Quranları yığdı və yandırdı. Rahiməhullah və rəziyallahu anhu Osman bin Affan o xilafə dövründə və Quran hərəkəni yazılmağa başladı. Nöqtəsini qoydular, hərəkəsini, dammasını, vergülünü ki, əcnəbilər hamı oxusun Quranı və artıq bu söhbət olmasın. Hə. Davam edək. Ə, indi istəyirəm hər kəs oxusun. Oxumayanlar da oxusun. Olar? Hə. Başlayın. Qul ərəəytum in əhlə kəniyallah, əhlə kəniyallah. Əhlə kəniyallahu və mən mə'i mə'i